Eki Ramundegi, egun hon? Egun hon, bai. Ta Jon zuri ere egun hon? Egun Beraz, e, biekin eipatuko ditugu, beraz, atzeko emaitzak. Azteko, e, sorpresetatik, adibidez, e, justuki orentze, orentzen zuten genuen peio dufo, zeigarrengo boska ere hortan diputatu atera dena, Baziren zalantza batzuk, e, zeigarren boska ere horretan izan ere Christian Debes, Macronista bigarren egin zuenak, bazituen LR-ko, lr sustengua, bazuen berak, aldiz ez da hori gertatu, ekira mundegi, berriako kastaria, zure ustez, eh, zer gertatu da boska ere mortan, eh, ba, fronte popularak irabazi dezan ere, ere mortan? Be, batetik eh, askiak ikusten da, egipublikanoen eh, botuak badartu direla, alde batetik eskundutu jera joan dira, eta bestetik ansamblera joan dira, eta badirudi be, jeltza lehen zati bat ere ejekuperatu duela pilo duifok baina. Botoko purua begiratzen balin bada, e, iduridu abstentziora ere bila, babesaren eh, bila joan dela, eta hoja aipatu behar da, Frente popular eh, behiko auta gai, ekipa euskal egian, autos bat bako itzean, etxe-zetxe atezate merkatuetan egin duten sekulako ahemantze lana, eta nik uste dut eh, zinez fruituak eman dizkiela, jendearen gana joiteak eh, joaiteak eta hortik eh, tiratu dutela hainitz, bai lehen eta bai bigarren ere botu botuko puru politori lortzeko. Jolantza? Bai, e, guztiz horre, bueno, ba, beste kontu txipi bat, baina bertzalentzat nik uste importantea dena, uste dute e, pnb edo Eusko Alderdi, Eusko ere, ba, e, bueno, ezkerreko abertzalen aldeko bozka eskatu duela, eta bueno, hori bada poz bat, nik uste dut, baina gainera ere ba, bere eragin txipia izan entzuela, zeren azkenean emaitza oso estu ezan da segarren barruti horretan, eta pene bazituen ia lau mila bozka, iru mila eta azkenean e, ba, baditu di ba, eragin txipire bat izan entzuela horrek ez da. Mhm. E, justuki e, periodufo dugu EHB-ko kidea, e, horre erraiten da, erraiten dugu goizetik beraz e, ezkerreko abertzalek lehen aldikotz diputatu bat ukanen dutela Parixen, E, eki, e, zer dozier, urgentziaz, zer dozier eraman beharko lituzke emendik peio dufok abertzale gixara parixera? Be, nik uste dut, uh, e, irugai badirela aski evidenteak, E, abertzale batek e, egun Parisera eman beharko lituzkena lehenik eta behintan ere ustez urgente bat Euskararen e, gaia da, lege babesa Euskararen zat, konstituzio aldaketa e, lege babes hori e, posible izan dadin eta irakaskuntza ahloan aintzinamenduak e, emaitea, bilakaera instituzionalaren ere dudari gabe main gainean izanen da, 2008-ari begira bilakaera behi batera buruz joaiteko osmoa badu mugimendua bertzaleak, eta hor, estatus bereziko lujalde baten aldakik apena behiz main gainean emaiten ari da, baina beste fokumula batzu ere izan litezke, eta azkenik etxibizitza ahloan e, ematearena, bai fiskalitate ahloan, aloka iruak eh, mugatzeko neugiak hartuz eta beste. E, badira gaiak, baina nik uste dut <laughs> zeil dela jakitea gaur egun gobernabilitatea aldetik nolako izango den Frantziako Asamblearen eh, funtzionamendua, komplikatua izanen da zigu genik eh, lege proposamenak eta eta nik uste dut e, izan esik lekoa lortzen duen abertzale baten funtzioa ere izanen dela egemanak egitea gainerako indak politikoekin, saretze lan bat egitea, nolaz baiteko lobi lan bat eh, egitea funtsane, eh, aipatu ditugun e, gai hoien e, inguruan, ez hartzen giren, baina e, diputatua initzen zat, ezkerreko diputatua initzen zat, da lehen aldia izango da, Euskal Herriko ezkerra bertzaleko militante bat dutela haien aintzina, independentista batekin zinezko elkerrezketa politiko bat e, badutela, eta hor nik uste dut, badela, aheman lan biziki handi bat egitekoa, aurri iritziak gainitu eta hainbat hainbat aldagikapen eh, aintzinarazteko, funtsan aintzineko urte batzuetan, batzuetan be, Bretainiatik Pol Molak bezalako diputatu batuek eh, egin duten eh, lana, be, ara, gainerako nazio, estaturik gabeko nazioetako diputatuekin elkartuta ere, behar bada hor, lantalde bat sortzeko aukera mm. izan diteke. Ipar Euskal Herritik eta biharronen zati batetik, beraz, hiru diputatu igorriko dira Parisera, Eskerreko Fronteko hiru, joran Iru izatea eskerrekoak, bi sozialista eta eskerrekoa bertzaleko bat, pixka bat eh, urtetan eta amarkadetan ipar igortzen zuen mezu bat, hau da, eskuineko elektoralegoa bazela, eskuin zentro eskuineko bat, hori aldatu da tendentzi hori zure ustez? E, beno, eh, berriak berak atera du e, artikulu interesgarri bat aste honetan, e, Horren inguruan ez da hor bada, hor bada zerbait, e, zalantzari bada zerbait, ez da. Baina nik eh, azpimarratuko nukeena da e, aktore politikoa eh, izan bada bazken ba, urteetan hor e, indar hartzen hasi dena eta erabakigarria izaten hasi dena hori abertzaleena da, ezkerreko abertzaleena eta une honetan ikusten da e, barruti guztietan e, erabakigarriak direla eta iaia e, autoeskunde guztietan eta instituzioia guztietan e, abertzalek eta ezkerreko abertzalek egiten dutenak eta esaten dutenak ondoren ondorio politiko nabarmenak dituela. Ezta beraz, e, tendentzia bat bada e, zentzu horretan bentsat e, emaitza politikoi edo e, autosunetako emaitze dagokienez, eta tendentzia horrek bai jotzen du e, ezkerrera une batzuetan, nez eta hor dira, eh, lehen, itzuliko emaitzak ere, azte <laughs> bete pasada eta badirudi guzti aldatu dela, ezta. Baina hor dira, eh, ultraeskuina hor da, eta ultraeskuina ere e, gorantzari da Ipar Euskal Herrian, eta oso indartsu bainera eta hori ezin dugu antzi. Baina bada beste tendentzia, e, eh, abertzaleena, eta e, abertzaletasunak e, une honetan e, Ipar Euskal Herrian hartu duen indarraren da. Eta hori hori jarriko nuke, hori azpimarratuko nuke, ezkerraren tendentziaren eh, gainetik ere. Eh? Jakez bortairu areztian genuen gure antenan, eta berak aipatzen zuen kanpaina kanpaina egiteko manera, eta alen iriartekera ipatzen zaukunez, jenden gana joan esplikatzeko beren proposamenak, kanpaina nola egin den hiru aztetan nola montatu den, nolako izan den harremana ezkerreko fronte hortan, jakinez familia politiko ezberdinetatik zetozela, eki, eki ramundegi, eh, Joskura hori, lotze hori, nolakoa izan da eta atxikiko ote da lotura hori? Eh, jende popular behiaren baitan, jena eh, duzu. Bai, bai, bai. Eh, Zaila da jakiten, ze egia da batetik hasiera batean eh, Ipar Euskal Egean eh, eh, ziren autagaitzak ez zirela horiek izan behar, parixena zutenaren... Eh, arabera eta hori izan dira hainbat eh, neguzek eh, eta be autes bakutiak aldatzeko eta ehatxu bai eta be biziki aldegi sozialistaren eh, artiko e, aliantza hori gauzatzeko be azkenean izan dira honta gaitza horiak e, dituena eta hor argiki e, nik ikuste duntara da be frantses nazionalista jakubinuak baztehtuak e, izan direla bai izan japereira ira frantzea be behasiran berari zegokion bosgarren autoritzu behutiko autagaitza, ikusi genuen ere em, alderdi komunistakoek, labadok, duzehek, ze reakzio eh, izan zuten, eta ez dut uste biziki kontent e, eh, direnik, peiodifo bezalako abertzalde bat, eh, Parisera bidaltzarekin haien zekin eta jente popularekin izenean aurkeztu diren auta gaitzek, ofizialtasuna edo bilakaera instituzionala bezalako gai batzu lehen lehoan eman izanarekin. Baina ez dukentzen, be, lehen itzuliko emaitzek, eta bigarren itzuliko ere, baina nik dut lehen jonek jaitun zuen bezala, lehen itzuliko emaitzei begiratu behar digula nagusiki gerora begirako eh, be, azterketak eta hipotesiak eh, egiterako orduan. Argiki erakusten malin badute zerbait da, be, frantziako ezkerrak noraz baitere Euskal Herriaren eh, gutxieneko aitortza bat, minimo batzu onartzen malin baditu eta bertzaleekin bateratzen malin bada, be, Euskal Herrian ezkerrak e, irabazteko aukerak e, izan ditzakeela eta nik uste dut ondoko aste eta hilabeteetan diskursoan matrakatu behar balin badute ezkerriko abertzale ekipar euskalegian hori dela frantses nazionalistak baztertu behar dira. Bai honan, e, anji etxetu bezalakoak baztertu behar dira. E, alderdi komunistako frantzea intsumitzuko frantses nazionalistak baztertu behar dira. Eta hori da ezkejak e, irabazteko izan dezakeen e, aukerarik haundiena eta 2008 Egiko bozei begira perspektiba bat direkibar balin bada, hori da, hautagaitza bateratuak e, egiteko balintza izan behar da, frantses nazionalistak baztertzea, eta hori da, ezkerrak eh, boterera iristeko izan ezakean e, eh, aukerarik e, gehiena. Laugarren boska ere muaz nahiko nuke puntuño bat egin, zen eta duela bi aste, edo hiru azte ikusten genuena Jean Lazal berriro aurkezten zela hauteskunde hori itala, jakinez, hogei urtez diputatu izan dela Jean Lazal laugarren boska ere horretan, eta randesakun animalie politiko bat izan dela, presidenzialetara ere aurkeztu dela behin baino gehiagotan, Hori ikusirik eta atzoko emaitza ikusirik, bukatu da, eh, Jean Lazal ekira zure ustez ikusita ze emaitza ukan dituen? Bai, ahidak ahbi, bai, gero Jean Lazal ekin eh, inoiz ez dakizun ez bukatzen den. Beraz, e, be, <laughs> nik dut, enintzateke ahituko, hemen batzuetara, behiz saiatuko balitz, jan Jean Lazal mapa politikoan leku bat egiten, e, badira hauteskundeak, eh, oraindik etorriko dira beste batzu, baina argiki eh, nik uste dut eh, legibiltzareko boz hauetan, jantzia esabalako boz hauetan, eh, be, haute mezu bat eh, eman diotela, janez ez, eh, bo, jaski, egin ez zure mura, joaitan altzira zure etzira eta jatatako bat eh, ardezak utzi beste eh, lekua, ara, Nik uste dut badela politika egiteko molde bat e, klientelismoan e, oinagitua, jiki baztehtua izan dena, e, eh, inaki etxanez bezalako autagai baten e, favoretan, erakutsi duena azken bi urteetan, eta bi urte izan dira, be diputatu batek, bai, e, behar da mm, mugimendu edo aukera gutxi izan ditzakeela zinezko aldaketa batzu E, ekartzeko, baina ala ere lan parlamentario bat egin dezakeela, eta inak eitzanitzek hori egin du lan parlamentario bat e, egin du, zituen espazioak e, erabili ditu, eta hainbat proposamen aintzinazteko aukera izan du, eta konkretuki gauzak aintzinazteko aukera gutxieneko bat izan zitekela erakutsi du. Eta hortan, be, lanza, Jean Lazaren figura hori, be, biziki hau gelitu da, eta ikusi dugu bigarren itzuliko eh, ez eh, ere, be, etxan izek eh, lan konkretu bat eh, defendatzen zuen, eta Jean Lazalek itzutsak eta bere figura, eta momentu baten eh, buruan be horrek horrek mugak ditu eta nik uste dut mugetara iritsi dela baina jamaz dela mm. ez dakit sekulan ez nuiz ez bukatzen den eta behizituri daiteke edo naiz. Jorantza, er, eskuin eta frantziako emaitziri zo eginez eta batez ere eskuin muturra lehen tokian zelen itzulian, favorito argita garbia, gehiengo osoa ere eskuratzekotan zela raizitzen <coughs> duela azte eta erdi, gero egia da, aztea bukatzea arzenean ere e, gehiengo absoluto horren e, eh, arriskua tipitu zela, aldiz neork gutxik, edo neorkez ez zuen pentsatzen, e, hain emaitza aula ingo zuela, aula kakotxen arten, eunda berroita iru diputatu izango baitutu Asamblea Nazionalean. Bai hori hor e, ekiri galtzeko gogoak ingeatu nez, bere usez, e, lazaleren bozkak nora, nora joan diren galdu <laughs> dituena kultura eskuinera edo <laughs> edo etxainitzen gana, hori gero, <laughs> gero ea, ea eh, arritzen digun. Beno, e, estatu frantzesari dago kionean, hor, e, biztan da, hor, e, lehen bigarrenera, e, autopolitiko batzuk izan direla, hor, e, makronismotik izan dira erretizentzia handiak e, bueno, ba, frontea republikarra edo hor, izen ezberdinak hartu ditu horrek, baina bide horretan e, pausoak pausoak emateko ez da, baina azkenean badirudi nahiko argiki ikusi dela, ez barruti guztietan noski, baina barruti gehienetan e, or, erabaki politiko batzuk hartu direla, eta horrek baldintzatu egin dituela, ondorengo emaitza, nik uste dut bi, bi mailatan batetik e, mobil, boto mobilizazioari dagokionean. Nik uste dut, e, e, tira, ez e, makronistek eta ezkerrak e, ezpalute erabaki, ba, bigarren etzulietan, e, eurena eta gaiak erretiratzea modu orokor batean, ziurrenik mobilizazioa ere apalagoa izan entzen, ondorengo egunetan, ez da? Eta bestaldetik, e, biztan da, E, emaitzak baldintzatu dituela barruti gehienetan. Beraz, ikusi beharko da ultraeskuinak benetan e, bozketan euneko zenbat atera duen ez datua datua ikusi, baina ziurrenik ba botoen herena mm. e, horren inguruan ibiliko da eta ba, herenaren inguruan ez dakite hori da. E, lehen itzulean hala izantzen, ez dakit bigarrenean ere hor nonbait ibili diren, baino E, hori da, ezta, beraz, e, gehiago da sistema elektorala eta e, aurkariek hartutako erabaki politikoen ondorioa e, beste deus baino, ezta? Eta ni uste hori oso oso kontuan hartu beharra dagoela, ezta? Bai, e, ultraeskuinak une honetan Europan eta baita estatu frantsesean eta eta besteetan duen indarra, beretako indarra zen den neurtzeko, baina bestetik ere aurre nola egin behartzaion ikasteko. Eta badirudi, ba, hor efikazia politiko bat egon dela, ultraeskuinari aurre egiteko orduan, eta orain ja, eh, mintzogira, ea, e, nork izan behar duen lehen ministroa, eh, ezkerreko bat izan behar edo ez, eta horrari gara debati hoietan, eta ez beste debate bat zuetan, ez zaberaz hori esanguratxoa. Ongi, e, eki, zureki bukatuko du sola saldi hau, eta justuki, batetik bi galdena tipi baitut bat, e, kampainari buruz, zundaketa guztiek zioten, irabazik zuela eskuin mutuak, aldiz e, ez da hori gertatu. Eta bestetik, eh, goberna garritazunaz izbat bukatzuak gure solazaldia, eki? E, bezundaketekin nahi gertatzen da, eh? eta azken urtetan frantzian eh, ikusi dugu berizik ezkejari e, ororen buru lortu dituenak, e, baino asko zere boz gutxiago eman izan ezkietela e, zundaketek e, hautezkunden aintzinetik. E, hor ahi dena da, e, etz, <laughs> gutxi gau geikusia zutela, makonek behintzatez, ezke jabatzeko gai izan entzela, eta be, bigarren e, itzulirako bere iziki, e, hainbeste ipatzenen fronte errepublikak e, horrek, azkenan bizirik iraungo zuela, eta zentro eskuineko hau e, ere ezke jari emango ziotela. Gobernabilitate aldetik, e, biziko momentu zailak e, etorriko dira eta horrikusi beharko da, be makonistek zer abaki, Eh, hartzen duten, baina argi daguna da, e, ez dela gehiengo argirik e, inorentzat, e, arte bezala ez da funtzionatzeko aukerarik izango, beraz, edo e, gobernu bat onartzen da, eta hori makjonen esku izanen da, be ezkeja edo beste bat e, deitzea e, matinonera, eta be edo dekretu bidez e, gobernatzen dute, edo be aldian aldian e, gehiengo batzu e, eskuratzen e, dira lege proposamenen arabera baina biziki zaila izanen da hiru bloke bat dira funtsean e, Frente Populoa aipatu du egun dalaro eta bi e, esekleiko izanen dituela baina ezkiriko gainerakoak batzen balin badizkiogu egun dalaro eta ma izanen dira e, Ensemble koalizio makronistak egun da irurogita zortzi eskuratzen ditu, baina eh, republikanuen behogeita bostak eta eskuineko beste bost gehitzen malin baditugu, be behogeita hogeita zortzi bototara iritsi daitezke be eskuineko bloke e, eta funtsuan bloke e, zabalena hori litzateke ezke jekoen gainetik eta eskuin mutukak egun da behogeita iru e, izanen ditu. Urte batez berez, ezin da Frantziako asamblea e, desegin, beste aukera bat izaiten alda, Makronek dimititzamen ez dut uste interesatzen zaio momentu honetan be eskuin mutu jarri eta konkretuki imaginepen irabazteko aukerak emaitea litzatekelako, baina ezkerrak ere be kanpaina luzeago baten eh, bidez aukerak izan litzake bigarren itzulira iritsi eta bigarren e, itzulian bezinezko ezkerreko eh, presidente bat e, e, e, iristeko, eta ondotik, be, bai, konstituzio aldaketara bideratzen alda, presidenteak botere guziak hartzen alditu, baina momentu honetan estatu kolpe bezala ikusi izan ditzateke. Zinez, em, momentu berezi batean sartzen gira frantziako e, gobernabilitateari begira, hegemen krisi bat e, izanen da, eta hor bi aukera badira. Edo zinezko blokeo egoera bat, edo be, zinezko e, be, lan parlamentario bat, nun gehiengoak... E, lortzeko, bersekulako eh, lana egiten den, baina ez da bat ere frantziako kulturan eta ez ikusten da hmm. bide hori hartzea hemen dikentzina. Kusiko da ustailan emezortzien ustutela Asamblea Nazionaleko bilkura eta hor gauzak eh, ea argitu hau diren. Mi eskerrek eta Jonanza, pasa egunon bat bieri? eskerrek